перебила дружина. Ще тоді, як після медучилища, вона влаштувалася раптом на швидку. Чому, навіщо? Тривожна робота, нічні чергування. Хіба це для молодої дівчини? Та ще з її здоров'ям. Там і стала вона якась чудна. Андрій слухав, але нічого вже не відчував, отупів чи що. Та крізь отупіння повільно, але настирливо пробивалася думка протягом довгого часу відбувалася життєва драма, в якій він виконував головну роль, хоч сам цього не знав, не підозрював. Коли ж довідався звалених освідчень, сприйняв це як скоро минуще захоплення, дівочу примху. Закохалася, а він жонатий. Цього Альбіна Іванівна могла б не казати. Ващенко і так уже збагнув нескладний сюжет почалося отут, біля ліжка хворої школярки. Уважне і дбайливе піклування молодого лікаря, наївне дівча сприйняло як ознаку особливого ставлення до неї. Зародилося перше захоплення, а далі щось значно більше. Наступного дня він сидів у лікарняній палаті біля валеного ліжка. Почувався дуже незручно. Крім усього іншого, бентежило й те, що валя не сама. Вона лежала в загальній палаті, де кожне його слово, хоч як тихо вимовлене, безсумнівно почує котрась із восьми сусідок. Як се маєте, Валю? спитав, добре знаючи, що банальнішого запитання важко уявити. Хотів поправитися і ляпнув ще більшу дурницю. Не можна так близько брати до серця. Я не хотіла цього, відповіла дівчина. Вона говорила дуже тихо але не тому, що боялася, аби не почув хтось сторонній. Говорити голосніше не мала снаги. Я хотіла заснути, пояснила вона. Хоч, може, краще було б заснути навіки. Не миліть дурниць, скипів мимовільний герой драми. Треба не піддаватися недузі, а чинити опір. Ми з вами валю не раз бачили, перейшов на повчальний тон, як люди хапаються за життя, навіть дуже старі, дуже хворі. А ви таке говорите. Не треба так. Не ображайте мене. Він мовчав і розгублено дивився в її на диво спокійні зеленкуваті очі, які говорили більше за будь-які слова. Сумні зелені очі з коричневими цятками зіниць. У цих очах він прочитав не тільки прощення, але й співчуття. Не мучте себе, я видужаю і буду обережна. Даю вам слово честі. А тепер ідіть. Окинув зором невтішне ліжко, вазу з фруктами, що їх передали валені батьки, золотисті тюльпани, які приніс сам. Чомусь почував себе безмежно винуватим. Вийшов у коридор і згадав, що саме тут, біля великого, мов двері вікна, яке виходить у розлогий парк, він довго стояв і розмовляв з Ніною перед тим, як вона виписалася з лікарні. Тихий коридор несподівано наповнився голосним гамором. Погукуючи на санітарок, вступав у свої права черговий хірург Макуха. Я знав голубе, що тебе зустріну. Не тепер, то в четвер. Така закономірність. І тому не дзвонив? Не тільки. Знаєш анекдот? Якось кравець запитав свого давнього клієнта, чому ви не пошиєте собі новий костюм? Клієнт відповів. На те у мене є 21 причина. Перша, я не маю грошей. Інші 20 мене не цікавлять, обірвав розмову кравець. Збагнув? Яка ж твоя перша причина? Нема на квартирі телефону, ні в мене, ні в тебе. Кепсько живемо. Чому ти не поставиш собі телефону? Не знаю, не думав про це. А ти повинен би мати чималенькі зв'язки. Буваєш у різних людей. Ващенко згадав, що з усіх його короткочасних пацієнтів на АТС працює, здається, один лише Аркадій Вольський, отой потенціальний карузо з надтріснутим голосом. Може, знайти його, спитати, чи допоміг йому чародій професор, а заразом попросити поставити на квартирі телефон. Стара, як світ формула Я тобі, ти мені. Стара й огидна. Телефон телефоном, баляндрасив Петро Пилипович, а я таки просто забігався. Як бачиш, влаштовую свою долю без відриву від виробництва. Є успіхи? Уяви собі є. Лебонь перейду таке під надійне крило професора Діброви. А крило залишається надійним. Андрій Степанович наголосив на останньому слові так, що Макуха легко зрозумів натяк на Надію Семенівну. Отже, ти все знаєш. Так, це основна причина, чому я тобі не дзвонив. Не мав нічого певного. А тут у професора виникли підозри, ревнощі. Довелося покрутитись. І викрутився. Так, і досить оригінально. Ти медичний вісник читаєш? Взагалі читаю, а що? Значить, пропустив. Передостанній номер. Там є моя рецензія на книжку Діброви. Оце хід. Обставини сприяли голубе. Спасибі все-таки Наді. Вона дала мені сигнальний примірник цієї книжки яку ще ніхто не бачив. Отже, пальма першості належала мені. Все чисто і чесно. Книга справді цікава, вартісна. Професор, звісно, міг обійтися і без моєї рецензії, бо й так.